producti hidrogenon sen noblai metalloi. Hidrogeno estas considerata la energi portanto de la estontezzo. En la tuta mondo existas proiectoi por granscale producti gin, char energi sistemoi ciui basigas sur hidrogeno povas esti neutralai rilate alla climato cae estus bonae por la biosfero. Granda problemo tamen estas la cerpado de tiu abundega crud materialo el aquo. Tiu rilate sciencistoi en Linz, la Danubo, en supra Austrio, versaine faris estonto montran malcovron. Principe estus ja tutte simple. Oni prenas aquon, cae separas gin, helpe de multe da electra curento al hidrogeno cae oxigeno. Uno e la problemoi ce tiu procedo, ciu nomigas electroliso, estas la granda quanto da electro, ciu estas consumata, por fine havi hidrogenon cae oxigenon. Tiun problemon oni provas nun solvi en granda test installajo sur la fabrica areo de la concerno First Alpine, cie sideio trovigas en Linz. Alia obstaclo estas la multe costai noblai metalloi, ciel exemple platino, ciui gis nun estas usatai ce la electroliso. Set portio, nun en la Universitato de Linz, oni esperas esti trovinta solvon, cun multe pli mal multe costai organicae chemiae combinagioi. Esploristoi de la Instituto pri Fisica Chemio de la Universitato de Linz iam de suffice longa tempo occupigas pri aliroi por anstatauigi mal oftain, multe costain, cae venenain metalloin en technicae procesoi. Ciel tio ancau ocasas Ce la forse parado de hidrogeno helpe de elettroliso. En la campo de la productado de hidrogeno, la esploristoi vetas, pritiel nomatai, functiae polimeroi. La bason formas dopamino, do principe conata neuroperanto. Ni el trovis, che eblas fari el tio specialan polimeron, kiu ancau capablas conducti electran curenton, diras esploristo. En la speciala caso de la polidopamino, la substanzo estas biologie mal componebla, cae posedas ec etsoin, kiui alicase appartenas alla menziitai noblai metaloi. Tiu ec cono, laula esploristo, mixaggio el chemia intuizio ca esperto conducis alla ideo pri la applico en la electroliso de hidrogeno, cion oni presentis en faca magazino. Gis nun, oni povis producti en laboratorio nur suffice etain quantoin da hidrogeno. Sed baldau oni volas ec entrepreni la aferon Tamen, je signife pli granda scalo. Imageblai estas tamen ancau tute mal solvoi, ciui exemple estus utiligeblai an statau batterio en posh telefono. Du patentoin, la sciencistoi en lins, jam ec registris, nun oni sercias partneroin en la industrio.